27 skirsnis Jau minėjome, kad grafas dėl įgyto ar įgimto žavesio traukė iš žmonių akis visur, kur tik pasirodydavo. Juos domino ne jo frakas, tiesa pasiūtas neprikaištingai, bet paprastas ir be jokių ordinų. Ne balta, visai nesiuvinėta liemenį, ne kelnys aptempusios lieknas kojas, o matiniai odos spalva, juodi garbanoti plaukai, ramus giedras veidas – įdėmus liūdnas žvilgsnis, pagaliau nuostabiai dailių linijų lūpos, kurios taip dažnai šipsojosi su išdidžia panieka. Buvo už jį gražesnių vyrų, bet nebuvo pranašesnių, jei galima tai pasakyti. Viskas bylojo apie jo imlų protą ir tyrus jausmus, nuola dirbančios mintys teikė jo bruožams, žvilgsniui ir net patiems nereikšmingiausiems judesiams nepaprastą išraiškingumą ir jėgą. Be to Paryžiaus aukštuomenė tokia keista, kad greičiausiai nebūtų atkreipusi į visą tai dėmesio, jei grafo asmo nebūtų apgaubtas kažkokios paslapties, pauksuotos nesuskaičiuojamų jo tortų. Šiaip ar taip, grafas, varstomas malsių žvilgsnių ir linkčiodamas į susirinkusiųjų sveikinimus, ėjo prie ponios de Morser. Stovėdama prie gėlėse skendinčio žydinio, ji pamatė Montekristą prieš duris kabančiame veidrodyje ir pasiruošė jį sutikti. Įtemptai šipsaudamasi, jie atsigrėžė į jį tuo metu, kai jis pagarbiai prieš ją lenkis. Matyt, ji galvojo, kad grafas prakalbins ją, o jis laukė, kol ji ką nors pasakys. Todėl abu tylėjo, turbūt jausdami, kad jiems nedėra kartuoti banalių žodžius. Šitaip tylom pasisveikinęs, Montekristas nuėjo prie Albero, kuris artinosi prie jo ištiesęs ranką. Ar jau matėte motiną? paklausė Alberas. Ką tik turėjau garbės ją pasveikinti, atsakė grafas, bet niekur nepastebėjau jūsų tėvų. O gyva jis, matote, kalbasi apie politiką apsuptas mažo didelių garsenybių būrelių. Nejau visi tie ponai garsenybės, paklausė Montekristas. Aš visai nežinojau, kuogi jie garsūs, kaip žinote, yra visokių garsenybių. Vienas iš jų mokslininkas, va tas aukštas sudžiūvęs, Romos apylinkėse jis rado ypatingus rūšies driežą, kuris turi vienu nugarkaulius lanksteliu daugiau negu kiti, ir mokslo akademijoje padarė apie tą driežą pranešimą. Jo atradimą ilgai ginčijo, bet pagaliau jis iškovojo pergalę. Tas lankstelis sukėlė daug triukšmo mokslininkų pasaulyje. Aukštas sudžiuvęs ponas iki šiol buvo tik garbės legiono ordino kavalierius. Dabar jis pakeltas į karininkus. Kągi, tarė Montekristas. Mano nuomonė labai šaunu, kad jam prisiektas karininko kryžius. Jeigu aptiks dar vienas lankstelį, tai jį gali pakelti į komandorus. Labai galimas daiktas, patvirtino Morseras. O tas, kur išrado savo tokį įdomų mėlyną žaliai suvinėtą fraką, kas jis? Ne jis pats sugalvojo taip įsipuošti. Dėl jo frako kalta Respublika. Ji, kaip žinote, buvo linkusi į meną, todėl sugalvojusi įvesti akademikams uniformas, paprašė Davidą nupiešti jiems kostiumą. Šit kaip? tarė Montekristas. Tai tas ponas akademikas? Taip, jau savaitį, kai jis priklauso tai mokslo vyrų bendryjai. O kokie jo nuopelnai specialybė? Specialybė? Rodos jis smaiksto adatas triušiams į galvas, lesina vištas raudėmis ir banginio ūsų krapšto šunims nugarkaulio smegenis. Ir už tai jis mokslo akademijos narys? Ne, prancūzų akademijos. Kuo čia dėta prancūzų akademija? Paaiškinsiu, atrodo, kad, kad jo bandymai smarkiai pastumėjo į priekį gamtos mokslus, taip? Ne, bet jis rašo puikiu stiliumi. Turbūt tai neapsakomai malonu triušiams, kuriems jis smaiksto į galvas adatas, vištoms, kurioms kaulus nudažo raudonai ir šunims, kuriems krapšto nugarkaulių smegenis. Alberas nusijokė. O tas kitas – paklausė grafas. Kuris? Trečias, nu čia. Su skaiščiai mėlynu fraku? Taip. Tai tėvo kolega. Neseniai jis labai karštai pasipriešino, kad perų rūmų nariams būtų įvesta uniforma. Jo kalba tuo klausimu turėjo didelį pasisekimą. Iki šiol jis nesugyveno su liberalų laikrašiais, bet taurus jo pasipriešinimas karaliaus rūmų užgaidoms sutaikė jį su tą spaudą. Šneka, kad jis bus paskirtas pasiuntiniu. O už ką jis pasidarė peras? Parašė dvi ar tris komiškas operas, turi keturias ar penkias laikraščių amžius akcijas ir penkerius ar šešerius metus balsavo už ministeriją. Bravo, Vikonte, juokdamasis tarė Montekristas, jūs puikus čičeroniai. O dabar paprašysiu jūsų vienos paslaugaus. Kokios? Nesupažindinkite manęs su tais ponais, o jeigu jie prašytų supažindinti, įspėkite mane. Tuo metu grafas pajuto, kad kažkas palėtė jo ranką. Jis atsigrėžė ir pamatė danglarą. A, čia jūs, baronė, tarė grafas. Kam jūs mane vadinate baronu, paklausė danglaras. Gerai žinote, kad aš nevertinu savo titulo. Ne taip, kaip jūs, vikonte. Juk jūs branginate savo titulą, tiesa? Žinoma, atsakė Alberas. Nes jei nebūčiau vikontas, būčiau niekas, o jūs ir paukojęs barono titulą vis tiek liktumėte milijonierius. Man rodos, tai geriausias titulas Liepos monarchijoje atšovė danglaras. Deja, tarė Montegristas, milijonieriaus vardas nesuteikiamas iki gyvaus galvaus kaip baronų, prancūzijos pero arba akademiko vardai. Šitai įrodo Frankfurto milijonieriai Frankas ir Polimanas, kurie ką tik subankrutavo. Nejaugi? Blikždamas tarė danglaras. Taip, šį vakar tą žinę man atnešė kurjeris. Turėjau jų bankę apie milijoną, bet mane laiko įspėjo ir maždaug prieš mėnesį pareikalavau jį išmokėti. Akvelnis, nusikeikia danglaras, jie pervedė man vekselių už 200 tūkstančių frankų. Na tai aš jūs perspėju, jų parašas vertas 5 procentų. Taip, bet šaukštai po pietų. Aš jau išmokėjau pagal jų vekselius, atsakė danglaras. Kągi, tari Montekristas, štai dar 200 tūkstančių frankų prisidėjo prie... Nekalbėkite apie tai, pertraukė danglaras, ypač girdint jaunajam kavalkančiui pridūrė bankininkas, eidamas artin prie Montekristo ir su šypsena atsigrėžė netoliese stovinti jaunuolį. Morseras paliko grafą, norėdamas šnektelėti su motina. Danglaras nuėjo nuo jo pasisveikinti su Andrija Kavalkančiu. Valandėlė Montekristas liko vienas. Tuo tarpu darėsi vis tvankiau. Liokajai nešiojo po svetainės padėklų su vaisiais ir ledais. Montekristas nosinė nusišluosti prakaituotą veidą, bet pasitraukė atgal, kai pro jį nešį padėklą ir nepaėmė nieko atsivesinti. Pone de Morser nei valandėlę nepaleido iš akių Montekristo. Ji matė, kaip pro jį pranešį padėklą, nuo kurio grafas nieko nepaėmė, net pastebėjo, kad jis atsitraukė nuo tarno. Alberai, ar atkreipė dėmesį į vieną dalyką, paklausė ji. Į kokį mamą? Grafas nie kartų neprieėmė kvietimo pietauti pas tavo tėvą. Taip, bet prieimi mano kvietimą pusryčiauti ir tie pusryčiai buvo jau įžengimas į Paryžiaus aukštuomenę. Tavo vaišiais ne tas pats, kas grafo de Mursero sušnipždėjo Mercedesa. Kai tik jis čia įėjo, aš visą laiką jį stebiu. Na ir ką? Jis iki šiol nieko nepalėtė. Grafas labai santūrus. Mercedesa liūdnai šyptelėjo. Prieik prie jo ir kai neš pro šalį padėklą pasiūlė, ką nors paimti. Kodėl, mama? Padaryk man malonumą, Alberai, paprašė Mercedesą. Alberas pabučiavo motinai ranką ir nuėjo pas grafą. Tarnas vėl pranešė apkrautą padėklą. Pone de Morser matė, kaip Alberas primiktinai vaišino grafą, net paėmė lėkštutę ledų ir pasiūlė jam, bet tas atkakliai atsisakinėjo. Alberas grįžo pas motiną, ji buvo labai išbalusi. Matai, jis nieko nepriėmė, tarė Mercedesą. Taip, bet kodėl jūs dėl to nusiminėte? Žinai, Alberai, moterys keisti padarai. Man būtų malonu, jei grafas suvalgytų ką nors mano namuose. Kad ir granato grūdelį. O gal jam nepatinka prancūziški valgiai, gal jų ypatingas skonis? Kad ne, Italijoje jis valgydavo viską, tikriausiai šiandien nesveikuoja. Be to, tari grafieniai, visą laiką gyvenęs karštame klimate, gal jis pakantesnis šilumai negu mes – Nemanau, nes skundėsi tvankumu ir klausė mane, kodėl netidaro langinių, nors langai yra atviri. Gerai sakai, tarė Mercedesa, taip galima patikrinti, ar jis tyčia nuo visko atsisako. Ir jie išėjo iš svetainės. Po valandėliais langinės buvo atidarytos. Pro raganių ir jazminų krūmus, augančius prieš langus, buvo matyti visas sodas, apšviestas žibintais ir vakarienį paruoštas stalas. Šokėjai ir šokėjos, lošikai ir vašnekovai džiaugsmingai šūktelėjo, visų plaučiai su malonumu traukė veisų orą, gausiai plūstantį į kambarį. Tuo metu vėl pasirodė Mercedesa, ji buvo dar labiau išbliškusi, bet veidė atsispindėjo jai būdingas ryštingumas. Ji nuėjo tiesiai prie būrelio susispietusiu aplink šeimininką ir tarė vyrui. Ilgai nelaikykite čia mūsų svečių grafę, jeigu jie nelošia, tai mėliau pakvėpuos grynų orų, negu dus salone. Pone, tarė galantiškas senas generolas, 1809 metais dainavęs žygiuokime į Siriją, vieni mes neįsime į sodą. Gerai, aš parodysiu pavyzdį, tarė Mercedesa. Ir atsigręžus į Montekristą paprašė. Grafė, suteikite man garbę, pasiūlykite savo ranką. Grafas vos nesusverdėjo nuo tų paprastų žodžių. Paskui įdėmiai pažiūrėjo Mercedesą. Tai truko tik akimirką, trumpa it žaibas, bet grafieniai pasirodė, kad ji tęsiasi amžinybę. Tiek daug minčių įdėjo Montekristas į vieną žvilgsnį. Jis padavė grafieniai ranką. Ši į ją atsirėmė, arba geriau pasakius, vos palėtė mažą ranką, ir jie ėmė lipti žemyn akmeniniais priengių laitais, apstatytais rododendronais ir kamelijomis. Gal 20 žmonių, norinčių pasivaikščioti po sodą, kas paskui juos, kas kitais laiptais džiaugsmingai šūkaudami plūstelėjo laukan. 35 skyrius. Duona ir druska. Pone de Morser su savo palydovu žengė po žaliais liepų alėjos skliautais. Alėja ėjo į šiltnamį. Svetainėje buvo nežmoniškai šilta, tiesa, grafė, paklausė ji. Taip, ponė, ir jūsų mintis atidaryti visas duris bei langus puiki. Tardama šiuo žodžius, grafas pajuto, kad Mercedesos ranka virpa. Ar jums nebus šaltas su lengva suknelė ir plonu šydu ant pečių, paklausė jis. Ar žinote, kur aš jūs vedu, neatsakydama į jo klausimą, tarė grafieniai. Ne, ponė, tarė Montekristas, bet kaip matote, aš nesipriešinu. Į oranžeriją ji duluoja ten alėjos gale. Grafas klausimai pažvelgė Mercedesą, bet ji tylėdama ėjo tolyn, todėl ir Montekristas tylėjo. Jėdu įėjo į šiltnamį pilną puikių vaisių, kurie Liepos mėnesio pradžioje jau nunokdavo, esant tam tikrai temperatūrai atstojančiai saulę. Tokia reta viešnė mūsų padangėje. Grafienį paleido Montekristo ranką ir prieijusi nuskynį muskatinių vynogių kekę. Imkite grafę, tarė ji taip liūdnai šipsodamasi, kad rodės jai iš akių tuo jau ištrykš ašarus. Žinau, prancūziškų vynogių negalima lyginti su Sicilijos arba Kipro vynogėmis, bet būkite atlaidus mūsų vargščiai šiauriai saulį. Grafas nusilenki ir žengi žingsnį atgal. Jūs iš manęs neimate? Tarė Mercedese drebančių balsu. Pone, atsakė Montekristas. Nuolankiai prašau man atleisti, bet aš niekada nevalgau muskatinių vynogių. Mercedes atsiduso ir paleido kekę iš rankų. Ant gretimų špalerių kabojo puikus persikas, užaugęs kaip ir vynogiais dirbtinėje šilumoje. Mercedesa priejo prie minkšto it aksomas vaisiaus ir nuskynė jį. Tai paimkite šį persiką, tarė ji. Bet grafas vėl papurtė galvą. Vėl neimate? tarė jį tokiu skausmingu balsu, tarsi būtų slopinusi rauda. Iš tiesų man nesiseka. Stojo ilga tyla. Persikas, kaip ir vynogių kekį, driptelėjo ant smėlių. Žinote, grafė, pagaliau tarė Mercedesa, maldaujančiomis akimis žiūrėdama į Montekristą. Yra toks jaudinantis arabų paprotys. Žmonės, kurie po tuo pačiu stogu dalyjasi duona ir druska, lieka amžini draugai. Žinau tą paprotį, atsakė grafas, bet mes juk Prancūzijoje, ne Arabijoje, o Prancūzijoje nėra nei amžinos draugystės, nei papročių dalytis duona ir druska. Bet vis dėlto, tari grafienį drebėdama, žiūrėdama Montekristui tiesiai į akis ir ko nemišlungiškai abiem rankomis spausdama jo ranką. Juk mes draugai, ar ne? Kraujas suplūdo grafui širdį, jis išbalo it mirtis. Paskui kraujas trenkė į veidą, nudažė skruostus ir valandėlį apvilko akis rūku, kaip atsitinka žmogui, kai jam apsvaiksta galva. Žinoma, ponė, atsakė jis, kodėl mes negalime būti draugai? Jo balse anaiptol nebuvo girdėti to, ką norėjo išgirsti Mercedesa. Ji nusigrėžė ir iš jos krūtiniais įsiveržė atodusis. Ačiū, tarė ji ir žengė pirmin. Jie apėjo visą sodą nepratarę nei žodžių. Grafė, Nelauktai tarė Mercedese, kai jie valandėlė pavaikščiojo tylomis. Ar tiesa, kad jūs daug matėte, daug keliavote, daug kentėjote? Taip, ponė, aš daug kentėjau, atsakė Montekristas. Bet dabar jūs laimingas? Žinoma, atsakė grafas, juk niekas negirdėjo mane skundžiantis. Ir dabartinė jūsų laimė švelnina jūsų sielą. Mano dabartinė laimė lygi praeities nelaimėms, tarė grafas. Jūs vedęs? Vedęs? krūptelėjo Montekristas. Kas jums galėjo tai pasakyti? Niekas nesakė, bet jūs keletą kartų visi matė operoje su jauna gražia moterim. Tai vergi, vienu kunigaiščių duktė, aš ją pirkau Konstantinopolyje. Dabar ji pasidarė mano duktė, nes visame pasaulyje neturiu jokio artimo žmogaus. Jūs gyvenate vienas? Taip, aš gyvenu vienas. Neturite sesers, sūnaus, tėvo, nieko. Kaip jūs galite gyventi, neturėdamas nieko, kas jūs sėtų su gyvenimu? Aš dėl to negaltas, ponė. Gyvendamas Maltoje mylėjau merginą ir ruošiausi ją vesti, bet užėjo karas ir nunešė mane nuo jos kaip viesulas. Tikėjusi, kad ji mane taip myli, jo glauks ir liks ištikima net man mirus. Bet kai grįžau, ji jau buvo ištekėjusi. Tai be ne kiekvieno per 20 metų persiritusio vyro istorija. Gal mano širdis buvo jautresnė negu kitų ir aš kentėjau labiau, negu būtų kentėjęs kitas mano vietoje. Štai ir viskas. Grafienė staptelėjo, tarsi jai būtų reikėję atsikvėpti. Taip, tarė ji, ir ta meilė kaip akmuo liko jūsų širdyje. Tik vieną kartą žmogus tikrai myli, ir jūs daugiau nesimatėte su ta moterim. Niekada. Niekada? Aš nebegrįžau ten, kur ji gyveno. Į Maltą? Taip, į Maltą. Ji ir dabar Maltoje? Turbūt. Ar jūs atleidote jai už savo kančias? Jai atleidau. Bet tik jai. Jūs vis dar nekenčiate tų, kurie jūs su jai skyrė. Grafienė atsistojo prieš Montekristą, jos rankoje tebe buvo kvapnius kekiais purgelis. Imkite, tarė ji. Pone, aš niekada nevalgau muskatinių vynogių, atsakė Montekristas, tarsi jie niekomet apie tai nebūtų kalbėję. Nevilties kupinų mostų grafienį nusvedė spurgelį į artimiausius krūmus. Nepalenkiamas, sušnipždėjo ji. Montekristas tebe buvo šaltas, tarsi tas priekaištas būtų taikomas ne jam. Tuo metu prie jų pribėgo Alberas. Mama, sušuko jis, didelį nelaimį. Kas yra? Kas atsitiko? Loštelėjusi paklausė grafienį, lyg tie žodžiai būtų gražinę ją iš sapno į tikrovę. Sakai nelaimį? Iš tikrųjų dabar turi prasidėti nelaimės. Ponas Devilforas atvažiavo. Na ir kas? Jis atvažiavo pasiimti žmonaus ir dukters. Kodėl? Į Paryžių atvyko markizai de San Meran ir atvežė žinę, jog markizas de San Meranas miręs kelyje iš Marselio pirmoje stotyje. Pone de Vilfort buvo tokia linksma, kad negalėjo nei suprasti šiaus naujienos, nei ją patikėti, bet paneliai Valentina išgirdusi pirmuosius tėvų žodžius – Nors jie buvo ir atsargiai pasakyti, viską suprato. Tas smūgis trenkė ją kaip perkūnas, ji krito apalpusi. O kas yra markizas de San Miranas Valentinai de Vilfort? paklausė grafas. Jos senelis iš motinos pusės. Markizas važiavo čia norėdamas paskubinti Francų ir savo anūkiais vestuvės. Šit kaip? Dabar Francui teks palaukti. Gaila, kad Markizas de San Miranas nebuvo taip pat ir panelys Danglar senelis. Alberai, Alberai, na ką tu šneki? Su švelniu priekaištu tarė ponė de Morser. Jis jūs nepaprastai gerbė grafę, pasakykite jam, kad netinka taip kalbėti. Ir jie žengė keletą žingsnių į priekį. Montekristas pažvilgė ją taip keistai, su tokiu svajingu, susižavėjimu kupinu švelnumu, kad ji grįžo atgal. Ji paėmė jo ranką, paskui suspaudė į sunaus plaštaką ir sujungė jas. Mes juk draugai tiesa, tarė ji. Nedrįstu norėti būti jūsų draugu, ponė, atsakė grafas, bet aš visada jūsų nuolankiausias tarnas. Grafienį pasitraukė su neapsakomai skaudama širdimi. Ji nenuėjo nei dešimties žingsnių ir grafas pastebėjo ją glaudžiant prie avių nosinaitę. Ar jūsų mama dėl ko nors nesutarite? Nustebęs paklausė Alberas. O ne, juk ji pati jums girdint sakė, kad mes draugai, tarė grafas ir jie grįžo į svetainę, kurią ką tik buvo palikę ponai de Vilforai ir Valentina. Savaime aišku, kad tuoj po jų išėjo ir Morelis. 36 skyrius Markizė de Senmeran Iš tikrųjų, pono de Vilforo namuose neseniai buvo įvykusi liūdna scena. Moterims išvažiavusi pokylį, į kurį ponė de Vilfor niekaip negalėjo prikalbinti savo vyro jas lydėti, karališkasis prokuroras, kai buvo įpratęs, užsirakino kabinete su bylų šūsnėmi, kuri būtų išgazdinusi kiekvieną kitą, bet kurios kitų metų vargu ar būtų pakakę tokios markaus darbininkų apetitui. Bet šį kartą bylos buvo tik dėl akių. Vilforas užsidarė nedirbti, bet netrukdomas pamastyti. Užsirakinęs duris ir įsakęs netrukdyti, jeigu nieko svarbaus neatsitiktų, jis atsisėdo į savo kreislą ir ėmė dar kartą perkratinėti atmintyje visą, kas per paskutinę savaitę perpildė jaunių raus liūdėsių ir karčių atsiminimų taurę. Užuot vartęs prieš jį sukrautas bylas, jis ištraukė vieną rašomojo stalo stalčių, paspaudė slaptą spiruoklę ir įsijėmė ryšulėlį asmeninių užrašų. Tuose vertinguose rankraščiuose griežta tvarka ir jam vienam žinomu šifru buvo surašytos pavardės žmonių, kurie dėl politiniais veiklaus, piniginių reikalų, teismo bylų ar slaptų meiliais intrigų pasidarė jų priešai. Šiandien, kai jam pačiam grėsi pavojus, jų atrodė be galo daug. Tačiau nors tie vardai buvo labai galingi ir grėsmingi, Jis nekartą šypsojosi iš jų, kaip šypsosi keleivis iš aukščiausios viršukalniai žiūrintis į tūkstančias mailas uolas po savo kojomis, į nepraeinamus kelius ir bedugnių pakraščius. Visa, ką jis įveikė, ilgai ir vargingai kopdamas viršūnyn. Jis kruopščiai perkratė atmintyje visas tas pavardės, įdėmė jas perskaitė, išnagrinėjo, patikrino pagal užrašus ir pagaliau papurtė galvą. Ne, sušnipždėjo jis. Ne vienas iš tų priešų nebūtų taip ilgai ir kantriai laukęs ir tik dabar sutriuškinęs mane tą paslaptimi. Kartais, anot Hamleto, į žemės pasigirsta gausmas to, kas buvo giliai joje palaidota ir, nelyginant žaltvyksliais, ima klajoti po orą. Bet tos liepsneliais sušvinta akimirka ir tik klaidina žmonės. Ta istorija korsikėdis matyt bus papasakojęs kokiam nors kunigui, o tas kam nors kitam. Ponas Montekristas girdėjo ją ir norėdamas patikrinti, bet kuriam galui tikrinti, suabejoju Vilforas valandėlę pasvarstęs, kam ponui Montekristui, ponui Dzakoniai, Maltos laivų savininko sūnui, Tesalijos sidabro kastyklų pramonininkui, pirmą kartą atvykusiam į Prancūziją reikėtų tikrinti tamsų, paslaptingą ir nenaudingą faktą. Iš ne visai sutampančių žinių, kurias papasakojo man abatas Buzonis ir lordas Vilmoras – jo draugas ir priešas, man aišku vienas dalykas, tikras ir nekeliantis abejonių. Jokiais laikais, jokių atvejų ir jokiomis aplinkybėmis mudu niekur nebuvome susidūrę. Bet Vilforas kartojo visą tai ir netikėjau savo žodžiais. Baisiausia buvo nepaslapties atskleidimas, nes jis galėjo neikti arba atsakyti. Jo nejaudino užrašas mane tese pare staiga kruvinomis raidėmis pasirodęs ant sienos, bet jis nežmoniškai norėjo sužinoti, kienų ranka užrašė tuos žodžius. Kai jis mėgino nusiraminti ir bijaudamas pažadinti taip ilgai mėgojusi nežinomą priešą, vietoj kadaise svajautos politinės karjeros, vaizdavusi kuklę ateitį, nuskaidrinta vien šeimos džiaugsmų, kieme sudardėjo įvažiavusi karieta. Kiek vėliau jis išgirdo ant laiptų lėtus, matyt senų žmogaus žingsnius – paskui raudojimą ir dejavimus tarnų, norinčių parodyti, jog užjaučia savo ponus. Jis skubiai atrakino kabineto duris ir pro jas, niekam nepranešusi, tučto jau įėjo sena dama su šaliu ir skrybelė rankoje. Jos žili plaukai gaubi matinę lyg pageltęs dramblių kaulas kaktą, o akys, apie kurias laikas buvo sustumęs gėlės raukšlės, buvo užtinusios nuo ašarų. Oi, kokia nelaimė, sudėjavo ji, kokia nelaimė, Aš neišgyvensiu, ne, aš tikrai mirsiu. Ir kritusi į kreislą netoli durų, ji ėmė garsiai raudoti. Tarnai susispėti tarpduryje ir nedrįsdami įeiti žvalgėsi į senąjį nuartie tarną, kuris iš savo kambario išgirdęs triukšmą taip pat atbėgo ir stovėjo užpakalį kitų. Vilforas, pažinęs uošvę, pašoko ir puoli prie jos. Dieve mano, kas atsitiko, paklausė jis, kodėl jūs tokia nusiminusi? Kur Markizas de Senmeranas? Markizas de Senmeranas mirė. Pranešė senoji Markizė be jokių įžangų, sausų balsu lyg su akmenėjusi. Vilforas žengė žingsnį atgal ir skeistelėjo rankomis. Mirė, sumurmėjo jis, mirė taip, staiga –